que yo mantengo plenamente la confianza de que Miquel Zabalza aparecerá Mila behatzen dara, bosgarren urtean, Guardia Zibilak Mikel Zabaltza atxilotu zuen beste gazte batzuekin batera terrorismoaren kontrako operazio batean. Atxilotuak izan ziren eta askatu zituzten beste gazteak torturak salatu zituztelarik, Mikel Zabaltzaren berririketzen, desagertuta egon zen, hogei egunez bere gorpua bidasoa ibaian agertu zen arte. Bartxibozko ba, irudiekin eta lekukotasunez borobildurik, Mikel Zabaltza atxilotu zutenetik hilik agertu zen arteko hogei eguneko kontakizuna egiten dute Amaia Merinok eta Miguel Angel Jamasek non dago Mikel dokumentalia. Ba dokumentala egin duen Miguel Angel Jamasekin ere mintzatu gara. Bai, hala da eta nik uste dut e, ba, alde batetik bai garai horiek bizi izan zituztenak eta baita ere orain e, pelikula honen bidez historia ezagutuko dutenek e, ba, bete-betean sartuko direla hogei eguneko kontakizun horretan, ez? Zeren, artxiboen irudien bidez, e, ba, ikusten da, ez, egunez egun, zer gertatzen ari zen, jendeak batzuek eta besteek zer esaten zuten, e, sentitzen da. E, gara hartan sentitu zen e, tentsioa, e, nola ba, herriak nola zer egin zuen, nola atera zen eh, kalera. E, bueno, nik uste dut eh, bizitzen direla gara hiertan bizi izan ziren sensazioak, sentimenduak eta zerrea ere bai, ez? Oso garbi eki jardu gure mutila ez eta tarrata ez da simpatizante ere ez zala. Herri baten oioa, familiaren oioa, ekarri duzu titulura, egun haietan entzunari izan zirenak, non dago Mikel? Mm. Hori da, gobernador Mikel non dago, eh? Hori zen eh, manifestazioetan eh, abesten zen edo jukatzen zen eh, eslogan bat, ez? Eta eh urte eta gero eh, oraindik ama familia bat eh, eskatzen duela egia, justizia eta erreparazioa, ez? Eta gainera eh, gauza bitxi bat eh, gertatu gertatu da. Eh, claro, Anai Arrebak pizkanaka pizkanaka zahar, zahartzen ari dira, ez? Baina badute lekukoa e, hartuko duena, ez? Eta hori da e, belaunaldi berriak. E, belaunaldi berria e, Mikelen Ilobez osatutakoa benetan indarrekin e, badatorrela hartu dute lekukoa beraiek dira orain ba oroimen ekitaldiak antolatzen dituztenak, beraiek dira ere pelikulan e, bueno, hori transmisio hori ez, eh, irudikatzen dugu, beraiek dira nola bait eh, ba, egia e, aldarrikatzen jarraitzeko lekukoa hartu, hartu dutenak. Eta hori nik uste dut oso importantea dela, zeren e, nola ez du, ez du usten e, historia ahaztea, ez? Ba, dago Mikel dokumentalaren azken proiektzioa Donostia Zinemaldian ostira lontan izango da Arratxeko zazpiak eta laurdenetan trueba zinema. y hay que por una o otra.